<clears throat> Došli smo do drugog poglavlja, poglavlje Fadlu tevhidi, Wama yukefiru mine zunub. Poglavlje o vrijednosti tevhida i o tome koje grijehe briši. Pa da nastavimo način kako smo prije bili. Mer me pročitaj ovaj prvi ajet. uzvišen Allah kaže الذين آمنوا ولو يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يسكو ولو ولم ولم يلبسوا كون سركو ولو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون oni koji vjeruju i ne miješaju, i ne miješaju vjerovanje svoje sa zulumom, ti i takvi će imati sigurnost, a oni su upućeni. Komentar ovog ajeta, Ićemo, znači, e, čitam ajete i hadise, pa komentare njihove. Kratke komentare, znači, da podsjetim, radimo po knjizi Fethul Međid, najkvalitetnijim, najboljim komentar koji je napisan na Kitabu Teuhid od šeha Abdurrahmana ibn Hasana Ali šeha, znači iz porodice Muhammeda Abdullahaba. Kaže Ibn Kathir, rahimahullah, u tefsiru ovog ajeta, da je značenje ovog ajeta, znači, eledine amenu, oni koji vjeruju, bi su imanehum i ne miješaju iman svoje vjerovanje, bi zulmin sa zulumom, zulum nepravda naravno, kaže ulajke lehumul emnu. E, oni će imati sigurnost, takvi će imati sigurnost, vohu muhte i oni su upućeni. Kaže Ibn Kathir, ladina ahlesu la ibadete lillahi vahde Kaže, oni koji su koji su e, iskreni u svome ibadetu, ispoljavaju ga samo Allahu Đelešanu jednom jedinom, volam jušriku bihi a. i u tome pritome ne čini širk, e, ne čini Allahu Đelešanu nikom drugom ravnom u ispoljavanju ibadeta, humul aminuna jomil qiyame. Oni će biti, oni koji, koji će e, imati sigurnost, koji će biti sigurni na sudnjem danu, mohte fi dunja od ahire, i koji će biti upućeni i na dunjaluku i na ahiretu. <clears throat> Za ovaj ajet je vezan i događaj vezana i priča, događaj uh, kojeg bilježi Buharija u svome sahihu <clears throat> od Abdullah Mesuda radijallahu anhu kaže lemma nezelet alladina amenu velam jelbisu imanhum bizulmin eh, oni koji vjeruju i nisu pomiješali svoj iman sa zulumom Kulna ja Rasulallah, rekli smo o Allahu poslaniće, ejuna la jadlim nefse, ko od nas ne čini zulum prema samom sebi, odnosno u griješenju prema Allahu Đelešanu. Kale lejise kema te Kaže poslanik sallam nije kao što kažete, nije tako kao što mislite u razumijevanju toga. Volem jelbisu imanahum bi zulmin bi širkin. Pa je pojasnio poslanik sa sanem, znači riječi volem jelbisu imanom bidulmi, nisu pomiješali svoj iman sa zulumom, sa nepravdom, to je sa širkom nisu pomiješali svoj iman. Volem e, tesme'u ila qavli Luqman libnihi, kaže da niste čuli e, riječi koje je uputio Lukman svome sinu, ja <clears throat> bunayya la tušrik billah. O sinčiću moj, o sine moj, ne čini širk Allahu Đelešanuhu, Inna širke la zulmun azim. Zaista je širk veliki zulum. E, odnosno u ovom ajetu protumačen, protumačeno zulum da je to u stvari širk. A zulum mi znamo, e, definicija zuluma kod većine učenjaka je vad'u šej fi gajri mevdihi, da se nešto stavi na pogrešno mjesto. Nepravda je stavljanje nečega na pogrešno mjesto. I ta definicija u svim stvarima, i u tevhidu, i u akidu, i u fiku, i u opođenju prema ljudima. Znači, zulum, nepravda znači staviti nešto na pogrešno mjesto. Kad se nešto stavi na pogrešno mjesto, time se čini zulum. U ovom kontekstu zuluma, kako može biti zulum širk? Da se upućuje i badet onom ko ne zaslužuje da mu se upućuje i u tome je zulum. To je stavljanje nečeg na pogrešno mjesto. Upućivanje badeta nekom ko ne zaslužuje da mu se upućuje i badet. A to je u stvari širk E, je zulum. I e, pojenta je ovdje, znači da u ovom ajetu, e, u ovom prethodnom, kojeg je spominu Muhammed Abdul Wahab, Ledi namenu, bi jelbisu imanom bidulmi, kaže oni koji vjeruju i nisu pomiješali svoj iman sa zulumom, to je sa širkom. Njima pripada sigurnost, bit će sigurna sunje danu i oni će biti upućeni na Dunjalku i na Hiretu. <clears throat> A onda detaljnije vezano za ovaj ajet, neke stvari ćemo spomenuti, a, a to je što kaže šehr Islam ibn Taymije, samo izdvajam dio toga što je rekao vezano za ovaj ajet, Kaže, وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ يُؤَخَذَ أَحَدُهُمْ بِظُلْمٍ بِظُلْمِهِ لِنَفْسِهِ بِذَنْبٍ إِذَا لَمْ يَتُبْ كَمَا قَالَ تَعَالَ Kaže, ovo, ovo što je došlo u ajetu, to ne negira da će neko, neko od njih, neko od mumina, biti, biti kažnjen za eh, zulum, za nepravdu koju čini prema samom sebi, odnosno sa grijesima. I koji umre na tome, a ne pokaje sa Allahu Đelšanu. Znači, eh, sa ovim manjetom se tu ne negira. To ne znači ako je osoba umrla, to ću eh, še znam tebe pojasniti, da osoba koja je umrla na, na tevhidu, nije činila širk, na kojim god grije da radla, radila, znači, ona će biti sigurna na, na To ne znači biti sigurna. Znači, ako je činila velike grijehe, nije učinila obu pred smrt za te velike grijehe, znači nema sigurnost, odnosno ima djelimičnu sigurnost. Djelimičnu sigurnost. I zato še Islam taj je naglašava tu poslije toga, kaže, omen selim in dhulmi Kaže, onaj ko bude e, zaštićen i siguran, ne bude radio tri vrste zuluma. Kaže, širk, i ibad, vozumli nefsihi e, bima dune širk. Kaže, e, e, tri vrste zuluma. E, u ovom kontekstu ovdje koji govorimo o ajtu. Kaže, prvo širk je vrsta zuluma, drugo zulum ili ba, da se zulum ne čini prema, prema robovima, Allahovim stvorenjima i kaže zulum ili nefsi bima dune širk. I zulum prema samo sebi, odnosno činjenje grijeha koje je Allah zabranio, nešto što je mimo širka. Ko bude čist od ova tri, tri vrste zuluma, Eh, kane lahul amnu tam wal ihtidau tam. Znači, on ima potpunu sigurnost i potpunu uputu. Znači, ovo je vrh. Najveći, najveći vid sigurnosti i upute. Da bude osoba čista od sve tri vrste zuluma. Znači, onog prvog, a to je širk, drugog, znači zuluma prema i stvorenjima i treći je zuluma, odnosno eh, zuluma prema samom sebi, to je griješenje prema Allahu Đelešanu, činjenje ono što on zabranio. Ako sve toga čist, sve, e, sve, e, sve troga ovoga čist, on dolazi pre Allahu Đelešanu, znači on ima tu potpunu sigurnost koja je spomenuta u ajetu. A onda je mimo toga, kaže, وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ بِنْ ظُلْمِهِ ili nefsi, kane lehu emnu vahtidao mutlak. Kaže, a onaj, e, znači, ko ispuni ova, ova prva dva, recimo, zuluma. E, širk, to je vrsta zuluma, i e, zulum prema Allahom i stvorenjima, međutim, nije, nije zadovoljio zulum prema samom sebi, odnosno grijehe. Kaže on, kaže, on će imati sigurnost, uopćenu sigurnost. Koju uopćenu sigurnost? U smislu, e, anahu la buden džennet. Znači, on će ući u džennet kad tad, jer umro na tevhidu, umro je na la ilah ilela, će za grijehe koje je radio, ako mu Allah šanu ne oprosti, uće u džehennem zbog grijehe koje je radio, ali će biti kad tad vraćen u džennet, odnosno pardon, bit će spašen, bit će spašen e, zbog, zbog toga što umro na tevhidu. Ovo vrlo, vrlo bitna stvar, ovaj, ovi detalje koji spojeni še islami temije, da se ne bi pogrešno razumio ovaj ajet. <clears throat> A onda nastavlja dalje, kaže, bimana, kaže, enehu la budan yadkhul e, jannat kema wa'ada bi zalika fil vojde bi dhalike fil aje, fi al uhra, kaže, a to smo već pojasnili, znači, da, da, da to znači opća opća sigurnost i uputa za ono koji čini grijehe velike, a umre, znači, a čisti od zulma, od širka, e, prema Allahu Đešanu, prema njegovim robovima. Kaže, وَقَدْ هَدَاهُ اللَّهُ إِلَا سِرَاتَ مُسْتَقِيمٍ Allah Đešanu uputio prema pravom putu. الَّذِي تَكُونُ عَاقِبَتُهُ فِيهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَسُ لَهُ مِنْ أَقْسِ الْأَمْنِ وَالِهْتِدَى Znači, on, zavr, on je umro na tevhidu, bez širka, s tim da ima ovi prekršaj velikih grija koji je radio i e, za njih će biti, znači u njemu, njemu je, kaže, je njegova sigurnost, njegova uputa je nakisa, krnjava. Znači krnjava, ima, ima, znači, ima, znači nije na najvišem stepenu. Ovo je vrlo bitno da se razumije, znači da ovaj ajet, znači, e, znači da on ima svoje stepene, u razumijevanju svoje stepene u smislu, da imamo potpunu sigurnost, potpuni hidajet, imamo djelimični, djelimični sigurnost, djelimični hidajet, imamo Znači, to da nema nik, e, osoba nikakvu sigurnost i nikakvu uputu, a to je onaj koji umri na širku. I zato e, šest nam temelj kaže, naglasava ovdje u se muradu ne bi sallallahu sebi kaulihi, inema huva širk. Nije, kaže, e, nije cilj sa riječima koje je rekao poslanik sam sallam, inema huva širk, da se u ajetu misli na širk, znači govorimo o ajetu, oni koji vjeruju i ne pomiješaju svoj iman sa zulumom, njima pripada e, sigurnost i uputa, e, da ovaj iman koji ne pomeša zulumom, kaže, kada je rekao poslanik sa da se misli na širk, da je taj zulum misli se na širk, kaže, enehu lem jušrik ekber, lehul emnu ihtida tam. E, ne misli se, znači, ne misli se samo na to da onaj ko ne čini veliki širk i da on ima potpunu sigurnost i uputu. Znači, ne, ne samo to, znači, da je čist od velikog, od velikog širka koji izvodi iz islama. Kaže, fe inel ehadite kathire, ma nusus il Kur'an tu bejinu ene, ene kebairu, dune li hauf. Da oni, kaže, šerijski tekstovi i hadisi mnogi i tekstovi i ajti Kur'ana ukazuju da oni koji su činili velike grijehe, da će biti, da, da, znači, da se njima prijeti da se oni plaši, da će, da će biti, odnosno, ukazuje na to da će imati straha na sudnjem danu. Imaće straha zbog tog prekršaja, zbog tog, znači, što je, kaže, lem jasu ul emnu tam, tam. Odnosno, neće imati potpunu sigurnost ni potpuni hidajet. I što je razumljivo, što je logično. I ovo, e, ovo je baš vidno pojasnio sam teme. Nadam da, da jasno o čemu govorimo. Tako? Jel razumijete o čemu govorimo? Dobro. <clears throat> Hadis. Uh, od Ibadeta ibn radi ova on prenosi se da je Allah poslanik sallallahu možda wa sallam rekao ko posvjedoči da nema Boga osim Allaha jedinog koji nema sudruga i da je Muhammed njegov rob njegov poslanik, da je Isa Allah rob njegov poslanik i riječ koju je uputio Merijem i duša od njega i da je dženet istina i vatra istina, Allah će ga uvesti u dženet sa djelima koja ima. Ja vidim da Buhari. Dobro. E, znači ovaj hadis je na alihi od obadetim Samita, Badetin Samita je Ensarija Hazređi, bio je jedan od Nukaba, jedan od onih predstavnika od Ensarija koji su bili do, u dogovoru s poslanikom Lanzelen da će proširiti, e, da će ga e, proširiti, štititi kada dođe u Medinu predstavnika, bi učestvovao na Bedru, poznati Ashab znači i umro je 34. godine po Hidžri, a imao je 70, u 72. godini života. Po drugom, drugom rivajetu njegovog života da je živio do hilafeta Muavi radijallahu anhu. <clears throat> Što se tiče hadisa, znači hadis, hadis ću malo detaljnije pojasniti, skraćeno naravno, ovaj, malo detaljnije, a to riječi men šehide en la ilaha ilala. Kaže poslanik sada kaže, ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha. U doslovnom prijevodu, Odnosno, e, kaže, e, kaže e, Abdurrahman ibn Hasan ali šejh, u komentaru to kaže, men tekelleme biha arifen li ma'nahu, amilen bi muqtadahu. Kaže, ko izgovori ove riječi, ka kaže, ko posvjedoči, an la ilaha ilala, znači ko izgovori ove riječi, la ilaha kaže, ko te riječi izgovori arifen li ma'nahu, a da zna njeno, njihovo značenje. Amilen bi dahu. I da radi po njihovom značenju. Znači, razumije šta znači la ilaha i radi, sprovodi to u praksi značenje la ilaha ilala. Batinen wa zahiren. Fela, bud, uh, eh, bude fi tejni min al inni wa yaqini wal Kaže i batinen, znači i unutrašnošću i vanštinom. Jer kaže za, ova, za dva šehadeta, kaže, za dva šajata, misliš ovaj prvi, la ilaha ila, uh, eh, Muhammed Rasulullah, kaže, treba imati i jakin, i ilm, i, ame, i amel, i djelo i tako dalje, da se radi po njemu. Kao što je došlo, kaže, u kuranskom ajetu, fa'alem ennehu la ilaha Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Ila men šehide bil haqi vahu, vahum jalemun. Osim, kaže, ono ko posvjedoči hak, istinu, znači la ilaha kaže, vahum jalemun, a oni znaju. Znači, ova dva ajeta potvrđuju u tome da La treba znati. Da, da, nije, dovoljno, nije dovoljno samo to izgovoriti la ilaha da bi osoba time, time bila musliman, da mu se priznao iman, osim u početku naravno islama kad neko prihvata islam. Znači samo da bi ušao u islam, ali da bi postao nakon toga da bio musliman, znači nije dovoljno da se izgovori i to će pojasniti šehi poslije toga. Kaže, emmen biha, min gajri ma'lifet ili ma'naha, wala yaqin, wala amel bima dihi, A kaže, što se tiče toga da osoba samo izgovori, da izgovori la ilaha Kaže, bez toga da zna značenje la ilala, niti ima jekin ubjeđenje u to šta znači, niti radi, niti radi po značenju la ilaha kaže, a to je, da radi po njemu, to znači beratu mine širk, da je čisto širka da u praksi i je ul qawl amal i da iskren i u djelima i u riječima i u djelima qalbi lisan bi qawl qalbi lisan znači i riječima znači i srcem i jezikom da, da posvjedoči kaže u amel qalbi i srce da, da, da, da razumije la ilaha i da posvjedoči u praksi kaže wal jawari eh, bi ghairi nafin eh, fa eh, ghairu nafin bil i kaže u, svojim udovima da sprovede u praksu Laila hilala, kaže bez toga izgovaranje Laila hilala kaže gajru nafin, nema koristi od toga. Bil iđma, po iđma učenjaka. Ovo je vrlo bitna stvar, znači da, da i to je ono što, što Šeh Albani u svojoj knjizi, maloj knjižici koju je napisao i e, naslovio je Teohide, ja islam, pozivajte u islam o misionari islama i u toj knjizi govori o toj temi tom problemu razumijevanja la ilaha ilala, akidijskom problemu, da danas imamo u praksi, razime to što on spomenuo, danas imamo u praksi da da muslimani izgovaraju la ilaha i većina njih koji izgovaraju la ilaha ne razumiju značenje i radi suprotno značenje. A kaže za vrijeme mušrika, mušrici su razumjeli značenje i zato nisu izgovarali la ilaha A kod nas danas ima obrnuto. Izgovaraju la ilaha ilala, ne razumiju značenje i radi suprotno od toga, a kod mušica, nije, mušicima nije bilo teško da izgovore lajla. On su mogli reći uvijek lajla hilala. Ali nisu izgovarali lajla hilala iz razloga što znači, nije to samo reći lajla hilala. Nego treba biti u to ubijeđen i treba to sprovesti u praksu. Da je bilo samo, da oni prihvate, kao što je poslanik sa njima govorio, ko kaže lajla hilala bit će spašen do nadku ahiretu i tako da oni poznati hadise. Da je bilo samo pitanje izgovorit, pa svi bi rekli, ajla, dalje raditi po svom, ko što si radio prije. Nego mora promijeniti svoj život, mora promijeniti ubiđenje, mora učiniti Allaha Đelešanu, bude znači, u ibaditima, samo njemu upućivati ibadete. I oni su bili svjesni toga i zato nisu izgovarali la ilaha Znači, o tome govori. Znači, na tome iđma, kaže učenjaka, da ako čovjek znači ne razumije značenje, znači da nije dovoljno samo izgovoriti bez razumijevanja značenja, bez ubijeđenosti u la i uz provođenja to, znači i srcem i jezikom i udovima sprovođenja la ilaha u praksi. <clears throat> A onda se osvrnuo ovdje na značenje la ilaha o tome su govorili dosta puta, a to je da la ilaha znači la ma bude bi hakin la. E, doslovno prijevod kod nas la nema Boga osim Allaha, a u stvari e, značenje toga, znači nema božanstva s pravom koji zaslužuje da, da se obožava, obožava osim Allaha Đelešanu. Odnosno, to znači da božanstava ima mnoštvo u praksi. Ali ono božanstvo koje zaslužuje i badet, koje zaista zaslužuje, koje istinsko pravo božanstvo, to je samo Allah Želešanu. To je značenje la ilaha ilala. Znači, značenje la nije la halika, la mubdeja ili kako, ili neke drugi izraze u kojima se razumije, znači nema tvorca, nema stvoritelja i slične, i, slične izraze koji tekeli min govore, gdje, gdje smanjuju razumijevanje la ilaha samo na to da je Allah Žešanu onaj koji koji je stvorio ovaj svijet koji upravlja ovim svijetom. Bez, e, bez osvrtanja, bez spominjanja i badeta. A u stvari pravo istinsko značenje la ilaha na čemu je ehl sunne džema, a to je a to je znači da znači, nema božanstva koje zaslužuje da mu, da mu se čini ibadet osim Allaha dželašanuhu. <clears throat> I zato kaže ovdje u komentaru, kaže وَهُوَ فِي غَيْرِ مَوْدِينَ مِنَ Kur'an, a kaže ovo značenje da nema, Boga, da nema, nema božanstva s pravom koje zašuzi da mu čini izbade osim Allah, kaže to je spomenuto u, na, na mnogo mjesta u Kur'anu. Nastavak ovdje u hadisu. Vahdehu la šerike le, vahdehu kaže te akidu litbat. To je potvrđivanje, potvrđivanje toga da je Allah Želešanuhu jedan jedini. Znači, vahdu znači jedan jedini, jednog jedinog. Potvrđivanje toga da on jedini zaslužuje da mu se upućuje ibadet, da je on jedini s pravom božanstvo. laše rikelehu e, e, negacija tekidu nefi, negacija toga, negacija toga da ima drugo božanstvo na, na stepenu Allaha koje zaslužuje da mu se čini i badet. Mi smo ovo govorili dosta puta, ali to spominjemo ovdje opet radi, radi toga da se posjetimo. <clears throat> pa kaže u naslovku komentara dalje, kaže fedellet la ilaha ala nefi an kulli ma siwa siwa Allahi ta'ala men Ovo je inače jedna od definicija koju spominju. Definicija, definicija tevhida odnosno definicija tevhida u stvari definicija la ilaha illallah. Da la ilaha illallah znači la ilahe prvi dio. Znači e, la ilaha sastavljeno od negacije i potvrde. Prva stvar, la ilaha negacija, nema Boga, nema božanstva, kaže e, nefiu ilahijeti, negiranje e, svojstva božanstva an kulli ma sivo Allahu ta'ala, ka i nem kane. Negiranje da je, da, je, da je neko ili nešto na nivou, na stepenu božanstva na stepenu, božanstva e, Allaha Đelešanu bilo ko bio, bilo šta bilo. Kaže, illallah, e, osim Allaha, kaže, isbatul ilahijat ila vahde. Potvrđivanje, illallah, osim Allaha, potvrđivanje božanstva samo Allahu jednom e, jedinom dune kulim, masivahu. dune kulim masivahu, kaže, mimo, mimo znači svega, mimo njega potvrđuje se samo njemu da je on istinsko božanstvo. I to značenje kaže, a to je kaže značenje teuhida elevi da'ati lehi rusul. A to je značenje tevhida na koji su pozivali vjerovjesnici, poslanici. odela alihi Kur'an min na ila ahir. I na što pokazuje, kaže Kur'an od početka do kraja. Kur'an govori o ovom tevhidu. Znači, govori o ovom tevhidu. Lajla, eh, da lajla hilala ne znači nema tvorca i stvoritelja osim Alađe Šanuhu, to ulazi u sklop ovog razumijevanja ispravnog, nego lajla hilala znači i onog zbog čega su, znači eh, došao spor između vjerovjesnika i njegovi i naroda kojima su poslani je to da nema božanstva bilo kojeg, da je nestepeno Allaha Đelešanuhu, da se služuje da se, da se digne na stepen božanstva upućivanjem ibadeta, izdvajanjem Allaha Đelšanu u ibadetima, osim Allaha Đelšanu. Znači, a, a, ovo stvari ne znači ono, to smo prošli put naglašavali, vrlo bitna stvar, a to je da, da, imamo, znači, da imamo pokrešno tumačenje čak Laila Ilala u, unutar ovih e, sekti, unutar islamskih sekti, pogotovo sekti koje su izašli od Ahl Kelama islamskih skolasičara. I zbog tog pogrešnog razumijevanja Laila Hilala ilala došlo, dolaze ovi devijaci koji imamo u praksi. Znači dolaze raznorazne notarije i u akidi i u fiku zbog ovog problema. Jer onda u njih, ako, ako je čitava pojenta tevhida, ti potvrdi samo da je Allah šanu tvorac i stvoritelj, onda nema smetnje, ni Ajvatovica, ni, ni ova novotarija, ona novotarija, što to, je to su stvari, jel, to oni, čak ne, ono što se radi oko kaburova, sve se to da upakovati u islam i da se to neko sa la ilahilala. I oni tako nastupaju, tako tumači, što tema za sebe cilj da to otvara. Uglavnom, Ovdje naglašava komentator ovog Kitabu Teuhida, a to je Abdurrahman Hasan, kaže Fema ejhele ubadu kubur bihalihim. Kaže kako su, na kom su stepenu džahilijeta obožavaoci kaburova sa svojim stanjem. O čemu govori? Kaže feinan mušrikin al arab wa wa na wa la ilaha illallah mana. Jer kaže mušici od Arapa kad, kad je došao islam i njima slični. Kaže, oni su negirali eh, negirali, znači, da kažu i riječima i značenjem la ilaha ilala. Oni su negirali, znači, i riječima da izgovori i značenjem. Kaže wahaulal mušrikun karru biha lafsan wa duha mana. A ovi obožavaoci kaburova, oni znači eh, riječima izgovaraju la ilaha ilala, a značenje negiraju, značenje u praksi. I se to imamo danas u praksi praksi, znači e, kako opravdavaju oni koji odu na kaburu i radi i badete, i badete koji se rade nekome mimo Allaha Đelešanuhu, obično evlijama i tako dalje, koji su kaborovima, e, kako on to tumači? Tumači to, e, kaže, jel, mi smo muslimani, mi izgovaramo la hilala, mi klanjamo namaz, a ovo što radimo ovdje, znači ovo su nam samo posrednici, naše šefađije kod Allaha šanuhu jer su to bliski ljudi kod Allaha Đelešanuhu. Mi nećemo direktno se obraćati šanu, nego idemo preko njih, pa nam oni bolje posreduju i bolje prije dobijemo ono što hoćemo. To je njihovo tumačenje. I, a tako su i mušici tumačili svo, obožavanje svojih božanstvama. <clears throat> E, I on u detalju onda pojašnjava ovdje jel, kako su u stvari mušici, e, današnji savremeni mušici obožavaoci kaburova, e, kako su u stvari oni E, na, na svom stepenu dalaleta, na gorim, na nivou nego mušici od Arapa. I to imamo u u kuranskom majetu. Zašto? Zato što su mušici od Arapa, kada, e, kada se upadnu neki belaj musibet e, koji se desi u životu, onda oni obrate se Allahu Đelešanuhu, traži da im Allah pomogne da izvuče iz tog belaja, znači budu iskreni u ibadet prema Allahu Đelešanu, iako su mušici. A, današnji, današnji mušici koji obožavaju kaborove, oni u svojim usibetima, belajima traže pomoć od evlija, od onima koji su Kaborovi, Od onih koga obožavaju, e, od obožavaoca kaborova, znači, e, kakva uvjerenja imaju prema kaborova. Što znači da su na gorijem stepenu nego mušici od Arapa. I ovo je to lijepo naglasio ovdje e, Abdurrahman ibn Hasan. I od njih su uzeli drugi učenjaci, spominjali tu, recimo, komentaru. Mi smo ovo spominjali jednog u komentaru, e, tri načela, čini mi se, ova razlika, čini mi se da je tu razlika između ovaj, e, savremenih mušika i mušika prije njih ili nekom drugom, ovim, e, drugim poznatim njegovim dijelima, komentar smo spominjali ovo. <clears throat> Dalje u nastavku hadisa kaže Vane Mohameda abduhu o rasulu i da je Mohamed njegov, e, njegov rob i njegov poslanik. Nama je poznato ovo tumačenje da su ovo ovdje spomenuta dva svojstva, e, e, dva svojstva i namjerno svjesno su spomenuta ovdje kako bi se spriječile dvije krajnosti, a to je ifrat i tefrit. koji je ifrat, pretjerivanje u tome zato što je nazvan poslanik sam da je, da je abduhu, allahu rob. Znači da se spušta na nivo čovjeka, jer je Muhammed s.a.v. on je, on je Allahov rob, da se ne pretjerivalo po, nje, po, po njegovu, znači uzdizanju njega, kao što rade raznorazne sekte unutar, unutar, e, unutar ovog umeta, pa dižu poslanika Muhammeda s.a.v. na veći stepen nego, nego što zaslužuje, čak da dižu u nekim stvarima na stepen e, božanstva. A onda ovo, u Rasuluhu, znači da je, da je Allahov poslanik, tu da ne bi bilo tefrita. Čega tefrita? Da ne bi bilo, da ne bi bilo, znači da se, da, da se umanjuje njegov značaj. Znači on je Allahov poslanik sam selem i sa te strane ima svoja prava, ima svoja prava kod, kod, ovog umeta. Da se ne bi znači upalo to, da se ide u krajnost pretjerivanja i riječima i djelom u jednu i drugu krajnost, eh, ovdje je spomenuto u hadisu da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Sad ovdje možemo govoriti o tom stepenu, e, stepenu e, e, toga i bitnosti toga i zašto je stavljeno prvo Abduhu pa onda Resuluhu i tako dalje, što tema za se vjerojatno ste to čuli mnogo puta. Po pitanju ovog ovdje, znači kad kažemo što je spomenuto ovdje Resuluhu, Allahu poslanik, bitnost je tu u smislu da, da razumijemo mi, ako on Allahu poslanik, znači i on je taj koji nam došao da pojasni na vjeru, da smo obavezni da ga slijedimo. Znači, obavezni smo da ga slijedimo. Sa ovim prvim, da je Allahov rob, to nam ukazuje da ne pretjerujem, da ga ne dižemo na stepen koji, koji, nije, koji ne zaslužuje, na kojem on nije. A sa ovim, da je Allahov poslanik, to ukazuje na to da ga moramo slijediti u pojašnjavanju i tumačenju u vjeri, u razumijevanju vjeri. E, znači, ono što dođe suprotno tome, ovome dvome, ovo dvome od Abduhu u Rasulu, da njegov, njegov rob, njegov poslanik, znači odatle dolazi ove devijacije u akidi kod sekti. <clears throat> Naravno, značenje toga da je Muhammed Allahov robi njegov poslanik, mi smo to često čuli, da povjerujemo, znači, e, da povjerujemo ono što nas obavijestio, da primjenjujemo praksu ono što, što nam je naredio, da ostavimo ono što, da radimo ono što naredio, da ostavimo ono što nam je zabranio, e, da, vjerimo ono što nas obavijestio, o tumačenju vjeri da slijedimo i, da povjerimo ono što nas obavijestio o budućnosti, o prošlosti i tako dalje. To je ono opće poznata stvar, znači tato fima emere, stihu fima ahbere, znači to je glavna stvar. E, znači intihau e, an, an neha anhu, da ostavimo ono što, znači pokornost ono što naredio, da povjerimo ono što nas obavijestio, da ostavimo ono što nas zabranio, da činimo ono što nam je, što nam je naredio. Znači poznato je one četiri stvari E, pravo poslanika sallallahu alejhi kod, kod njegovog ummeta. <clears throat> Nastavak je ovdje nama zanimljiviji i e, bitniji, ovo, ovo dosta smo često slušali i čuli, a to je vana Isa abdullahi wa rasula, da je Isa alaihi da je on Allahov rob i njegov poslanik. Odnosno, to znači suprotno onom u što su ubijeđeni kršćani, a to je da je Isa, da je on u stvari božanstvo, da je on Allah, da je on Bog, ili da je on Allahov sin, Boži sin. Ili treći, cali su telate, da je jedan od trojci. To je poznato kod njih e, na, jedan od, dva, tri, od ova tri načina tumače i sami se izgube u tome na što misli, kako se misli i tako dalje. I ne mogu izaći iz tog začaranog kruga uh, mušičkog ponašanja i tumačenja ovog. I ne metele Isa inde lahi ke meteli Adem. Allah vam to jasno pojašnjava, kaže zaista je primjer Ise kod Allaha poput primjera poput primjera Adem ali Halakahu min turabin stvorio ga je od turaba, Adema znači. Allah šanu Adema stvorio od zemlje, od prašine. qala lahu kun Zatim mu rekao budi, pa je bio. Čemu je sličnost ovdje? Ise, je li Isa stvoren od prašine? Nije. Sličnost u tome da ga Allah šanu stvorio sa riječi kun, budi. Znači, stvorio ga je sa riječi budi. Stvor, znači, primjer Isa, ali sam poput Adema u tome da je stvoren. Da ga Allah stvorio. Adem ali istina stvoren znači od prašini i, i e, riječi, e, što sa riječi onda rekao budi i stvorio njegovu dušu i udahnuta duša u, znači, e, početak stvaranja ljudskog roda je bilo od zemlji, od prašini. A onda, onda nastavak ljudskog roda, roda ide razmnožavanjem, što je poznato. <clears throat> A tako isto početak stvaranja džina, šeitane, od čega? Od plamena. Je tako? Jesu oni sad stvoreni od plamena? Nisu. Oni sad se razmnožavaju, kao što se i mi razmnožavamo. I oni sad nisu u obliku plamena. početak stvaranja Melije od svjetlosti, od nura. Je tako? Oni sad, znači nisu sad svjetlost i nur, nego i oni, se, i oni su stvoreni od tog, znači stvoreni su od tog e, za razmnožavanje, se razmnožavaju melici. Jer se razmnožavaju, imaju djecu, imaju porodicu, nemaju. Oni su stvoreni od toga. Znači ovdje kad se govori o čega stvoreni, znači to je osnova porijekla. Kod ljudi i džina od, od početka su tako stvoreni. A nakon toga se razmnožavanje vrši, odnosno e, nastavak, e, e, se vrši znači razmnožavanjem. I, I, znači ne može neko od nas sada kaže ja sam, ja sam jel, od prašine, stvorio sam od prašine. Znači, porijeklo prvo od Adama je bilo prašine, a sad nismo od prašine. Džina, porijeklo prvo je bilo od, od plamena, a sad nije od plamena. Da je od plamena, pa kad džin uđe u čovjeka, čovjek, znači, ne mogu izdržati taj plamen, tako gorio bi čovjek, ne mogu izdržati taj plamen. Znači da nije od plamena. I čak džini reaguju kad, kad traži da osoba gori, koja, koja, u koju, osobu koju ima džin, koja ima sihr, pa da ta osoba sebe zamisli da gori u vatri, džin to ne može izdržati u vatru teško moće da izađe, i reaguje i tako dalje. Ako je ono odvati, što ćemo smitati vatra? <clears throat> U nastavku, e, ovaj ja ću malo prije spomenuti da je primjer Ise poput, e, poput primjera Adema u načinu stvaranja, odnosno cilje je tijog dajte se kaže da, da Isa nije, e, nije gospodar niti božanstva. Znači da on nije božanstvo. I naravno to je jasno, jel? Ima ajeta, e, znači mnoštvo Ajta u, e, u Koranu koji, koji ukazuju na tu stvar da, da Isa ali i njegova negacija sam on je negirao i drugi ajet koji ukazuju na to da je Isa, da je on Allahov rob i da je Allahov bio poslanik. A onda ono što je zanimljivije i čak što i koriste neke, neke sekte pogrešno tumače, a, i koriste e, kršćani koji se raspravljaju sa muslimanima, koriste ovaj dio hadisa u svoju korist. Kako mogu da koristi? Kaže da je Isa kelimetu, kelimetu elqaha ila Da je Allahova riječ koju je on elqaha ubacio u merjem. I da je ruh minhu, i da je duša od njega. I oni kažu, eto, znači, to je ono što i mi tvrdimo, jel? To je što i mi tvrdimo, to potvrđujete u stvari, jel, da je on, da je on od Allaha, da je dio Allaha i tako dalje. E, značenje ovog dijela hadisa ispravno značenje ovog dijela hadisa, kelimetuhu, da je Isa alisama Allahova riječ, kao što, što ovdje spominja, znači, znači spomenuti ovdje što spomenuo, ovaj, možemo i to ukratko ispričati, ali ću spomenuti ovdje što navio Abdurrahman i Hasan, ali ših, kaže, kelimetu, kaže, nema sumije Isa, kelimetu, kelimetun, kelimeten, kaže, li vudžudihi, bi kauli talakun, Kaže, nazvan je Isa, iselam riječju, Allahom riječju, kaže, li vudžudi, zato što je nastao, sa riječi kun, sa Allahom riječi kun, pa zato je Allahova riječ, kelimetu Allahova riječ. Što riječ? Pa zato što je nastao, postao je s time što Allah rekao kun, pa je bio. Kaže, kalehu selefu minel mufesirin, kale imam Ahmed fi reddi ala džahmije. Kaže, ovo je, ovo je ono što se prenosi od selefa, od, od selefa mufesira koji su, e, koji su činili jel, tefsir, tefsir ovog ajeta, e, ako je spomenuto u ajetu ili ako je spomenuto jel, u, u hadisima. I kaže Imam Ahmed je to također rekao u svojoj knjizi Redala Džahmije, u svojoj poznatoj knjizi odgovoru na Džahmije, rekao isu stvar, kaže Bil kelimeti eleti el kaha ila Merijem, ina qala lehu. Kaže, e, sa riječu koju je ubacio Merijemi, kaže, ina qala lehu, kada je rekao, kada je rekao, kaže, kun, kada je rekao budi. E, Fekane Isa bi kun, kaže, pa, pa je, nastao Isa sa riječi kun, odnosno budi. Kaže, vole se Isa huva kun, a nije u stvari Isa riječ kun. Walakin bi kun kane, nego je sa riječi kun budi nastao. Što ovo naglašava? Zato što koristi ovaj argument, džehmije, oni koriste ovaj argument sa koje strane? Da kažu eh, da je Isa alaihi selam u stvari njegova riječ da je on nastao od te riječi, da u stvari, da u stvari, znači on se vraća na tumačenje toga, na tumačenje Allahovog govor. On negira inače Allahovog, da Allah govori. <clears throat> kaže fekane, završimo riječi mama Ahmeda, kaže fe, e, fekun mine Allahi ta'ala kauluhu, e, kaže e, riječ kun budi je od Allaha, od, Allaha njegove riječi, to je njegov govor. Volej se kun mahlukan, a nije kun stvorenje. Jer oni kad, potvrde, kaže, ako kažemo da je, i on to tvrdi, znači Isa ali Iselam je, je riječ kun, a Isa je stvoren. Oko toga nema dileme kod muslimana. Ako je Isa stvoren, a on je Allahova riječ kun, to znači da riječ, znači da riječ stvorenje, da, da, da Allahove riječi nisu od Allaha, da je Kur'an stvoren. Čita pojenta u tome, da oni tvrde da je Kur'an stvoren. Ovo što u Kur'anu što, što je zapisano, to je stvoreno, to nije Allah govorio. Negiraju Allahu svojstvo da je govorio i da govori. I ovo vam je dokaz. Znači, ako je, ako je Isa nasao nasao sa riječi kun, a, a, on je, znači, on je to kun, on je, znači, riječ kun budi, Znači, a on je stvorenje, ako on stvorenje, znači ta riječ je stvorena, što znači nije od Allah Žešanu. Allah Žešanu nije, eh, eh, znači ne može biti riječi od Allah Žešanu, onda ispadne Allah da je, da je stvoren. Nego je nego Isa stvoren, što kazuje da Allahov govor nije, znači nije da, da Allah govor Allah Žešanu ne govori, nego je da je Allah Žešanu stvorio riječ, stvorio Kur'an stvorio one i stvorio Kur'an, a do to stvari nije da on nema svojstvo govora. U tome je pojenta, znači to je više mesela vezan za to potvrđivanje Allahovog govora ili negiranje Allahovog govora. On <clears throat> kaže, i zato završava, kaže, volej se kun mahlukan i nije, kaže, riječ kun stvorenje, kaže, u okedebe nasara wal džahmije, kaže, slagali su kršćani i džahmije. Allahi na Allaha fi emre Isa po pitanju Ise alaihi salam. Kauluhu elqaha ila znači riječi kaha ubacio ili bacio Merijemi, ubacio Merijem, kaže Ibn Kathir u tumačenju ovog, kaže khalaqahu bi kelimeti eleti ersele biha Džibril ila Merijem. Kaže, stvorio je Isu sa riječju sa kojom je poslao Džibrila Merijemi. Fe nefeha fiha min ruohihi bi emri rabihi. Pa je udahnuo u nju Eh, od njegove duše bi emri rabi sa, naredo, sa naredom svoga gospodara. Kaže, fekane Isa bi izni lahi, eh, bi izni laha azeveđele. Kari, pa je tako Isa nastao, postao sa Allahovom dozvolom. Fehu je našijun anil kelimeti aleti kale lehu kun. Fekane. Kaže, Isa je nastao, znači, od riječi eh, koju Allah Žešanu rekao, budi, pa je bio, pa je on postao. Kaže, ovo ruh eleti, ars, e, eleti arsela biha. Kaže, a ruh, duša, koji je poslao sa njom, kaže Huve Džibril alaihissalam. To je sad tumačio ruha kada znači je došlo u koranskom majetu. A ovdje u hadisu, o ruhu minhu, da je Isa ruh, duša od njega, od Allaha Đelešanuhu, uh, prenosi ovdje uh, značenje koje se prenosi od Ube ibn Kaba, a to je, kaže, Isa ruhu min arvahi ilahi elati halakah Allah. Ta'ala. وَسَنْتَقَهَا بِقَوْلِهِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا Kaže, Isa je uh, ruh, duša od Allah, od duša koje je Allah Žešanu stvorio. Znači, tumačenje ovdje da je Isa duša od njega, duša od Allaha, znači uh, uh, duša od duša koji je stvorio Allah Žešanu. Znači, nije se on sa ovim niš, ništa istakao od ostali. Osim da ga Allah Žešanu spominje tako, to je taj fadl njegov. Da ga spominje on da je on duša od koje Allah, od duša koje Allah Žešanu stvorio. Alšanu stvori i druge duše. Uh, e, ponavno opet riječi u Kaba kaže Isa ruhu min arvah ilahi je hala Allah. Kaže Isa je duša od duša koje je stvorio Allah Đalešanu. Kaže e, i kaže tra, uh, i tražio da ona progovori da kaže riječi alestu bi rabbikum kalu bela kaže u kuranskom ajetu. Znači kada su izvađene duše iz, e, iz leđa potomci Adema a.s. pa izvađeni iz leđa Adema pa ih upita Allah šanu, elestu bi rabbikum, fekalu bela, pa je upitan, zar ja nisam vaš gospodar, pa su one potvrdile, svakako da. Kaže, ba'ate Allah ila merjem, kaže, Allah Žešanuhu je poslao taj ruh, tu dušu, E, Merijemi, fedehale fiha, pa je ušla ta duša u nju, znači udahnuta u nju, znači što je rodila Isu, alaihi selam. <clears throat> Ovaj, ovoj riječi prenosi, kaže, prenosi, bilježi imam Ahmed, odnosno sin od imama Ahmeda, Abdullah ibn Ahmed u musned Musnet, Ibn Jarir Taberi u svome tefsiru i Ibn Ebi Hatim u svome tefsiru. Kaže Hafiz Ibn Hajar, kaže wa, wasfuhu bi ennehu minhu, mana ennehu kain minhu. Uh, opis da je da Isa a.s. od njega, od Allaha Đelešanu, znači da je, da je Kain, da je postao od njega, odnosno da ga on stvorio, a ne da je dio njega, kao što tumači. Imamo danas ono poznato rašireno tumačenje pogrešno, koje koje tumačenje ima danas? Da smo mi ljudi, da smo mi u stvari jel, stvoreni od duše Allaha Đelešanuhu i da smo mi u stvari imamo božanskog u sebi. I sad ima tu devijacije tog površnog tumačenja. Ne kaže imamo, božanskog u sebi, a neka kaže da smo mi u stvari porijeklom od Boga, od Allaha Đelešanuhu. I zbog toga jesmo na tom stepenu, narod da tu pogrešno tumači. On, to, on se vraća, čak on se vraća znači, vraća se na ovaj hadis i vraća se na ajte govori, e, dokazuju sa ajtima koje spominje Isa, ali da on e, onaj, duša od Allaha Đalešanuhu i vraćaju se na, na poznajate na fahtu fihim ruhi, za Adem ali Kaže, pa sam udahnuo u njega mi ruhi od svoje duši. Znači, Adem ali Isalam je udahnuo svoju dušu kaže od njega, znači od Alšanu dušu, znači dio, dio znači udahnuo Alšanu dio svoje duše u e, Adema Lisa, znači, znači duše u nama što su, to su božanskog porijekla, tako on tumači. A to je čisti delat, to je pogrešno tumačenje, ovaj, i e, to je tumačenje, e, učinjanska se govorio o toj temi, ona koja je ubijeđen u tu stvar, to je, to je tumačenje kufra, to su riječi kufra, jer onda to vodi u šta? U šta vodi? Itihad, odi, to da se Allah šanu sjedi, u njima, Da smo mi dio Allaha šanu. Hulul itihad, jedno, sve jedno i drugo. Znači da je u nama, da imamo dio Allaha u sebi, da imamo božanskog. I onda to ko sufija vodi, malo ima svoje stepene. Ako ima u te božanskog, kako će zigne stepen božanstva, pa malo treniraš. Budiš sufija, tamo treniraš, očistiš se od grijeha, folog golov i onda ti dođeš na stepen na nivou božanstva, ne samo nivou božanstva, da ne trebaš onda rad, ona podignuta pera, o tome ne trebaš ništa rad, ne trebaš tako, ne trebaš ništa rad, možeš rad harame, otvorene, javne i to se tumači kako hal, kaže on u stanju, hal, posebno halu. A mi kažemo jest u halu, ali koju? U hali. On u halu jest, ali kakvom halu? I, znači, znači, ima to svoj stepen stepen tog, tog devijacije. Znači, to je opasna stvar. Počinje od nečeg bezlaznenog, onda završi u kufu čisto. Takvo tumačenje. A ima veze s ovom ovdje tematikom, tumačenje ovog odjela hadisa. Nastavak hadisa da završimo, prije nešto odzvoni nam. Kaže u hak, naru da je džennet istina i da je vatra istina, odnosno svjedočenje da džennet o kojem Allah obavijestio u svojoj knjizi, e, da je ga pripremio da, da ga je pripremio za mutakine, mutakije koji će e, završiti u njemu, e, da je znači postojanje dženeta da je, nema sumnje u njega, da je ono postoji, također svjedočene za vatru koja je šanu obavijestio da će, da će biti boravište e, oni koji će završiti na kufr kao kjafiri i da je on istina da postoji. Znači to je to svjedočenje. Kaže Edhalehullahu E, e, dženne ala ma kane minel amel. Allah Đešanu će ga uvesti u džennet na čemu bio od dijela. Kako sad ovo razumjeti? Kako na čemu bio od dijela? Znači, bilo šta da radio, on ako ovo vjeruje, on će ulazi u džennet. Ne. Odnosno, misli se na to, kao što kaže Hafiz ibn Hajar, kaže ala ma kane min amel, znači Allah Đešanu ga uvesti u džennet na ono što bude od dijela, odnosno kaže min salahine u fesadin. E, znači, od dijela koja su valjana i koja nisu valjana. Zašto kaže? Lijene ehle teuhid la bude lehum i Onaj ko umri na teuhidu, na, umri na la ilah ilala, završetak mu je džennet. Na to se misli. To ne znači da on neće možda biti kažnjen džehennemskom vatrom ako umre na, na, na velikim grijesima i ne budu mu oprošteni. Ne pokaje se za njih i ne budu mu oprošteni. Znači, Allah ono kazniti sa ulaskom u džehennem, ali će na završetak mu biti, završetak će mu biti da će završiti u džennetu. Ili e, drugo tumače koje spominje ovdje Abdurrahman Hasan, kaže e, ala ma kane min lamel, znači uveće ga u na ono što bude od dijela, kaže en jedhule ahlu ala hasebi amali, znači ući ljudi u džene shodno svojim djelima. Neko će ući odmah direkt, neće, neko neće polagati račun uopšte, neko će polagati račun, ali će ući, e, neko će biti na, ima na istom nivou dobri i loših dijela, neko će ima prevaguće loša dijela, a umro, svi su umrli na tevhidu pa će za, neko će biti oprošeno, e, iako, iako, ima e, e, griha veliki, pa oprosti, pa će opet biti ući u džennet nekom neće biti oprošteno, sa to bude oprošteno, Neko ne bude oprošteno, pa zasluži da uđe u džehennem privremeno dok se, dok ne, ispa, na, znači, dok se ne ispašta kaznu za one grijehe koje je radio, ali al mu je završetak, jer umro na la hilada na tevhidu, završetak mu da bude da završi u džennetu Znači, kaže ovdje riječ znači, o deređatima, o stepenu toga. Znači, uče u dženet, na čemu bio odijela, znači kad tad će ući u dženet. To se misli. Hadis, znači, bilježi Buharija i Muslim u svoja dva sahiha. Onda i hadis drugi nakon ovoga sljedeći, ali to ćemo nastaviti uz Allahu pomoć u sljedećem predavanju. Subhanak Allahumma da bihamdik, ašhadu en la ilaha enta, estakviruke wa atubu ilaik. Braćo, ako ima ko šta da pita. Andalusam, Andalusam. Andalusam